Ya Baz Geylani, ey ya Nurani Bu dünya fani, kurban Geylani Bu dünya fani, kurban Geylani Ruhu Allah'ım, affet günahım O benim şahım, kurban Geylani Hu Allah'ım affet günahım O benim şahım kurban Geylani Bağdat hurması hurmanın hası Gönül duası kurban Geylani Gönül duası kurban Geylani Hu Allah'ım affet günahım O benim şahım kurban geylani Hu Allah'ım affet günahım O benim şahım kurban geylani Şahı kadiri Evliya piri Sevdin fakiri Kurban geylani Sevdin fakiri Kurban geylani Hu Allah'ım Affet günahım O benim şahım Kurban geylani Hu Allah'ım Affet günahım O benim şahım Kurban geylani Çakır gözlerin Baldır sözlerin Pamuk ellerin kurban geylani Pamuk ellerin kurban geylani Uhu Allah'ım affet günahım O benim şahım kurban geylani Uhu Allah'ım affet günahım O benim şahım kurban geylani Resul evladı damaklar tadı Gönül muradı kurban geylani Gönül muradı kurban geylani Uhu Allah'ım affet günahım O benim şahım kurban geylani Hu Allah'ım affet günahım O benim şahım kurban geylani Seyyid Abdülkadir gönlüm sendedir Hep seninledir kurban geylani Hep seninledir kurban geylani Hu Allah'ım affet günahım O benim şahım kurban geylani Huhu Allah'ım affet günahım O benim şahım kurban geylani Ehli keramet hem ehli sünnet Bizlere himmet kurban geylani Bizlere himmet kurban geylani Huhu Allah'ım affet günahım O benim şahım kurban geylani Hu hu Allah'ım affet günahım O benim şahım kurban geylani Üç kere çağır baz diye bağır Yanına varır kurban geylani Yanına varır kurban Geynani, Hu hu Allah'ım affet günahım O benim şahım kurban Geynani, Hu hu Allah'ım affet günahım O benim şahım kurban Geynani, Hu hu Allah'ım affet günahım O benim şahım kurban Geynani.